На другій палубі вишукувалися офіціанти та інша обслуга. Звішувалися з перил, витягали шиї. Не часто ж можна побачити стільки поважних людей разом. Але дідько розбере, хто є хто, тому намагалися тісніше оточити мсьє очінь модного цирульника, самого Крещатика. Той знав усіх. І офіціанти, мов зграє пінгвінів, топталися біля нього, дослухаючись до влучних коментарів знавця вищого світу. Мій папаша половину хрещатика перестриг, між тим хвалився мосьє очінь, кланяючись направо і наліво гостям, а я далі пішов. Усе київське високе панство стрижу. Вони без мене нікуди. Я їм і перманент, і зачіски по-французькому. Звісившись з перил, закивав у поважну юрму. Ваш сте, моє вітання, шарман, гран шарман. Ваше сте, звісно, на кивок мосьє ніяк не реагувало, але хіба то. Важливо? Офіціанти шорошили вуха і пошепки питали у знавця світського товариства. А це хто? І той, набурмосившись, мов бойовий півень, гордо відповідав. Міністр е, фінансів, е, пан ем, еспаньолка мого виконання з дружиною мадам Софі вчора Сахарет мені замовила, дві години вовтузився. А то? знову питали офіціанти. Де? З сюрбаном? Холодний перманент? Це мадам Зінаїда Гі. І знову взявся до поклонів моє шанування і все таке інше. Феєрично, Белісімо і до офіціантів. Стригтися хотіла відмовив. Вони зараз усі стрижуться, бо емансипе. Хто? Що? Одне слово вільного поводження. Це нині в моді. Пані та панове вервечкою здіймалися трапом і кожного усюди усюдисущий місьє очінь знав особисто з кожним мав спілкування, кожного стриг голив чи не щодня. Офіціанти завмирали в шанобі і навіть остраху. Ось з якою людиною доводиться спілкуватися. А ті хто з папугою? Е, Бобрик Томос Яшток, найкращий київський ювелір, козяча Тимурда, невчена. Сам ти морда, а поруч хто? Ну, тут усе сімейство. Синок е, це той, що з папугою, і дружина. Важсте, важсте, закланявся опасистій Мотроні. Фіра Гераклівна. Перманент, крупний шарман. А то, певно, поважний птах? Еге ж. Це гер Айзен, посол германський. Важте, моє шанування, тужу, тужу. І все далі в такому ж дусі. Усе і всіх знає мсьє очінь. А по-простому Сидір Очкуренко, цирульня якого на Фундуклеївській, та що Зефір та Єва називається. Сходиться на палубі публіка. Крутить ручку оператор, кланяється капітан, сновигають матроси, гримить військовий оркестр. Але прибріхує мсьє очінь. Є персони, про яких краще помовчати, адже ані слово про них не зможе повідомити. Ну, скажімо, панна у фіолетовій з маровими візерунками сукні, в капелюсі з рясною вуаллю. Уся з себе, немов скрипка, така ж лискуча. За паною йшла служниця, тримаючи під пахвою лису білу левретку.